для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Старшыня белы пастукаў алоўкам па графіне. Гоман у зале прыціх. Хто хоча выступіць яшчэ аб таварышу апейку, спытаў белы. Тады устала і пайшла к сталу Михаленка Вольга, смугляная чорная як цыганка, швейніца з арцелі. Апейка быў добра знаёмы з ёй. Яна была сакратаром камсамольскай ячэйкі арцелі, не раз прыходзіла да яго. Зусім нядаўна яна абуралася ў яго кабінеце, што загадчык арцелі кладаўшчык рознымі хітрыкамі нажываюцца на чужой працы, крадуць, п'янствуюць. Была яшчэ таксама нядаўна зусім з просьбай дабівалася грошай на ленінскі куток. Ціхая, яна запомнілася апейкой нейкай незвычайнай пры гэтай ціхасці цвёрдасцю і упартасцю. Нясмелая, нібы цыганаватая дзяўчына гэтая судзіла ўсё строгай нязменнай меркай патрабавальнага сумлення. Яна і тут загаварыла ціха, як бы нясмела, але з той веры ў сваю праўду, якая прымусіла ўсіх прыціхнуць. Тут, чыталі запіскі, у якіх таварыша апейка ўсё роўна як вінаваціць у тым, што ў яго паганы брат, сказала Вольга. Ну яшчэ і робяць такі намёк, што маючы такога брата не можна займаць месца у райвыканкоме. Я не знаю, хто гэта пісаў, але потом, што ён напісаў, відна чалавек, ён паганы і злый. Чалавек, который глядзіць за што ухапіцца, чтобы утаптаць нашага старшыню гразь, утаптаць ні за што ні пра што. Вольга як бы і не чула добрага гоману ў зале, жыла адно сваім хваляваннем. Голас яе зрываўся, але ёй трэба было выказаць усё до конца. Ну, канешне, працягвала яна. Яблыкі з адной яблані недалёка падаюць, это праўда. Але людзі кожны жыве сваім розумам, у кожнага свая дарога. Брат брату кажуць па няшчасцю прыяцель. Это ўсё адно, як сказано да сягонняшняга сходу, так і брат, як у нашага старшыні это праўда няшчасце. Ды яшчэ калі пра гэтага брата напамінаюць табе, калі яго ўсё роўна прывязваюць на шыю, чтобы утапіць. Яна перачакала гоман, заявіла непахісна: « Трэба не шукаць, каго б яшчэ прывязаць. А трэба паглядзець, хто сам той, каго сабіраліся чысціць, якая ў самога яго душа, і ці душа это бальшавіка ці кулака спекулянта. А вось у нашага старшыні я лічу душа бальшавіка і сам он увесь бальшавік, сапраўдны і правераны, правераны народам, які яго знае, знаю ўжо не адзін год. Вось так скончыла я сваю гаворку Вольга. «Значыць, вы лічыце, што таварыша апейку няма чаго абмяркоўваць?» бліснуўшы вачыма да залы, падчапіў яе галенчык. «Можа быць, вызваліць яго ўвогуле ад чысткі?» «А можна было б і вызваліць», – сказала яна. Гледзячы проста ў вочы галенчыку, дадала яшчэ цвярдзей. «Чышчаны ён! Не адзін уже год чышчаны!» Яна ціха упэўнена сышла ўніз, не зважаючы на тое, як пакруціў галавою насмешлівы галенчык. Не на тое, як глыбакадумна штосьці запісваў галенчык у свой блакнот. Тады, калі ён зноў павёў позіркам па зале, папрасіў слова малады звонкі голас. Яшчэ па голасе апейка пазнаў гэта кудравец сакратар райкома камсамола, папраўляючы на хаду пояс, абцягваючы складкі на гімнасцёрцы, рашучы хадою кудравец пайшоў насустрач яму к сталу. па тым, як ён ішоў, як стараўся не сустракацца позіркам, апейка раптам адчуў, што кудравец выйшаў не абараняць яго. Кудравец стаў край сцэну, скінуў галаву нагадваючы раптам плыўца, што зараз кінецца ў ваду. Набраўшы паветра, ён кінуўся ў спрэчку. І перш за ўсё, Ён напаў на камсамолку Михаленко за яе ідэйна непрадуманую заяву нібы чыстка партыі неабавязковая для ўсіх партыйцаў. У партыі ўсе розныя, сказаў ён, і чыстку абавязаны прайсці ўсе знізу да самага верху. Таму заява гэта Вольгі Михаленкі памылковая, і райком камсамола ў прынцыпе асуджае яе. Апошнія словы кудравец сказаў ужо галенчыку, і галеянчык слухаў яго моўчкі сур'ёзнай мінай. Стрымана кіўнуў, што прыме заяву гэту даведама. Ну, а цяпер пра таварыша апейку, Голас кудраўца апаў, ён перавёў дыханне, гатовы здаецца ўздыхнуць. Хоць кудравец быў наперадзе, апейку бачылася толькі патыліца ды трохі шчакі, і ён заўважыў, што той няёмка шукае некага позіркам. А вось знайшоў бышлыкова цяперашняга свайго настаўніка. Апейка востра сачыў, неспакойны, як браўніва, кудравец быў яго некалі вучнем. І ніхто іншы ён, настаўнік капейка, заўважыў і прапанаваў вылучыць кудраўца ў райком. Ён падказаў паслаць яго на вучобу, сам вучыў яго, дзяліўся ўсім, што было ў яго на душы, вучыў, пакуль не паявіўся іншы настаўнік. Цяперашні башлыкоў. Каго ж ты вылучыў і каго ж ты вывучыў? прайшло раптам цяпер у галаве апейкі. Кудравец зноў набраў паветра і як бы нырнуў. Таварыш апейка, ніхто не, зна, не стане адмаўляць, зрабіў нямала. Ніхто не сабіраецца скрываць, таварыш апейка чалавек працавіты і старанны. Тут я магу далучыцца да таварыша Михаленко, Таварыш апейка стараецца працаваць як на сваёй пасадзе старшыні райвыканкома, так і ў бюро райкома. Ён выконвае даручэнні, якія яму даюць як члену бюро, і ўсё гэта асцярожлівае. Апейку чулася нібы прадмова да іншага галоўнага, якое апейка чакаў з раптоўнай пільнай цікавасцю, і ён не памыліўся. Адразу за гэтым тонку драўцовага голасу пацвярдзеў. Мы не собираемся скрывать тое добрае, што было, але нібы павінны заплюшчваць вочы на тыя недахопы, якія ёсць, сказаў кудравец. А яны ёсць у таварыша апейкі немалыя. І тут трэба сказаць гэта не тоючыся, бо чыстка, гэта не бяседа за сталом са ўсякімі пачастункамі, дзе сябры хваліць адзін аднаго, ды абдымаюцца. На чыстцы трэба чысціць, счышчаць усялякія наросты. І тут мы, павінны, не тоючыся сказаць, што ў таварышы апейкі ёсць вялікія недахопы. Перш за ўсё трэба сказаць адкрыта, у таварышы апейкі не заўсёды хапае бальшавіцкай прынцыповасці. Таварыш апейка трэба прама сказаць, нярэдка траціць класавы крытэрый у рабоце. А ў чым гэта выражаецца? Ухапіўся галенчык, узняў галаву, кудравец азірнуўся галенчык, патрабаваў суровага, смелага адказу. Ён, таваршапейка, вельмі добры, кудравец хацеў схаваць ніякавасць, адвярнуўся к залі, загаварыў знарок голасна. Мы жывём у вялікі, але суровы час. Нас акружаюць і справа, і злева ворагі і нам трэба быць пільнымі і бязлітаснымі нам нельга папускацца і быць добрымі. Нам трэба быць бязлітаснымі, каб вораг здалёк нас баяўся і адчуваў нашу непахіснасць. А чаму ж ён, таварыша пенька, добры такі, зноў перабіў кудраўца галенчык. Перабіў строга і непрыхільна з нейкім пагрозным улавіў апейка намёкам. Тон быў такі, што галенчык ведаў прычыну яго дабраты. Добры ён прамовіў гэта слова моцна і насмешліва. Галенчык пытаўся, каб падказаць прычыну другім. Ну ён добры, па-мойму, проста ад прыроды, сказаў кудравец. ад прыроды, сказаў галенчык. Гледзячы, што разумець пад гэтаю прыродаю. Галінчык насмешліва бліскучы холоднымі вачыма павёў па залі. Прырода розная бывае. Радзіўся такі, адказаў кудравец няўпэўнена. І галінчык вельмі зразумела наіўнае дзіця пакруціў галавою. І кудравец зноў загаварыў спачатку няёмка, апейку былі відны чырвоная шчака і чырвоная вуха, а потым смялей, галасней, як бы стараючыся вярнуць сабе годнасць. Ужо рэзка ён напаў на апейку за тое, што заступіўся за былога афіцэра гарошку, дабіваўся вярнуць гарошку ў школу, патрабаваў, каб апейка неадкладна парваў сялякія сувязі з братам, паказаў і тут цвёрдасць і прынцыповасць. Голасна закончыўшы гаварыць, кудравец знарок бадзёры хацеў сысцелі галенчык, раптам затрымаў яго. А што вы прапануеце наконт таварыша апенькі? Я прапаную, голаснай бадзёры сказаў кудравец мімаволі павёў позіркам на башлыкова і як бы шукаў яго парады. Я прапаную, яшчэ павысіў голас кудравец, хаваючы кволасць, указаць таварышу апейку, што ён павінен канчаткова парваць са сваімі сваякамі усялякія сувязі з братам, а на пасту займаць цвёрдую класавую і бальшавіцкую лінію. А як вы лічыце, спытаў галенчык, можна оставить таварыша апеньку ў радах членаў КПБ. У ніяк не так здзівіўся, як адзначыў сабе апейка ён даўно чуў, што небяспека тоіцца там, дзе галенчык чакаў адтуль пагрозы. Праз гэта ён менш як трэба было б здзівіўся таму, як паводзіў сябе кудравец. Ён проста нібы адкрываў сабе новыя характары кудраўца. Дзіўна, калі заўважыў на кудраўцовы патыліцы пот. Нялёгка хлопцу як, падумалася апейку. Я так думаю, не паказаў кволасці кудравец, трэба, каб тавары шапейка даў слова, што ён у далейшым будзе цвёрда весці бальшавіцкую лінію ва ўсім. яшчэ кудравец не дайшоў да лаўкі як з радоў ускочыў і імкліва рушыў да сцэны галіс у Хударлявы, жылаваты ў расшпіленым шынялі ўскочыў на сцэну і круто павярнуўся к залі. Няможна так, таварыш кудравец зазвінеў высока з латыскім дыялектам востры галасок гайліса. Неможно. Вы, молады большевік, вы кіраўнік крайкома камсамола. Ві должен паказаць прымер усей моладзі. Трэба мець свой характар, свой цвёрды прынцып. Я гаварыў прынцыпова, устаў і крыкнуў залы кудравец. Вы гаварылі без прынцып, абрэзаў яго Гайліс. Вы гаварылі прынцып, чаго зволіце. Вот какой гаварылі вы прынцып. Таварыш Гайліс упэўнена ўладна спыніў латыша галенчык. Вам ніхто не даў права абражаць людзей, заціскаць ім рот, калі яны гавораць тое, што вам не падабаецца. Я не затискиваю рот. Не надо. Но надо говорить правду. Говорить не глядя, сказал латыш. Не забывайте, где вы находитесь, попередил его Галенчик. Не забывайте, что вы на посяджении комиссии по чистце. Старшыня белы зноў пастукаў алоўкам па графіне, тонам загаду сказаў: «Таварыш галенчык. Галенчык зіркнуў недовольна, але змоўк і стаў моўчкі штосьці запісваць у свой блакнот. Раскажыце нам, таварыш Гайлес, што вы ведаеце пра таварыша апейку? спытаў яго спакойна старшыня белы. Это тоже имеет отношение до таварыша апейка. Таварыш апейка сапраўдны бальшавік, адказаў латыш. Настоящий. Он усе силы отдает, чтоб партийное дело перемагало. Он не боится, як некоторые, ездить у самые глухие селы, у болота лес он усяго сябе аддает для трудового народа и люди любят его его не любят только некорошие люди которые не хочуць его знать а хочуць его запэцкать киваюць на брата но он с братом не имеет ничего братского сказал гайлес Захапіўшыся гарачы латыш расказаў, як памагаў апейка будаваць школу ў мокуці, ладзіць дарогі, як прыязджаў аж на лух арганізоўваць калгас у куранях, спыніўся раптам і коротка непахісна заявіў, што таварыш апейка сапраўдны бальшавік, настоящий. Ужо ступіў са сцэны, калі стаў і павярнуўся да камісіі. А вам, таварыш галенчык, Не надо подказывать, что говорить людям. У каждого есть свой голова, свой розум. Вам ясно? Не чекаючи, что Галенчик скажет, Рашуча пошел на свое место у залу, якая снова охотно, ухвально загомонила и запляскала у долония. ўсе гады жыцця не перабіралі так апейкова жыццё, як у гэты вечар. Успаміналі, спрачаліся, папраўлялі адзін аднаго, гаварылі і крычалі да хрыпаты. Смалілі, смалілі цыгаркамі, дым вісеў над людзьмі хмарыю амаль не зачынялі дзвярэй, часта расчынялі вокны, каб выцягвала дым, тады чуваць было, як па нагах паўзе халадок, халадок цёмнай асенні ночы. Людзі то выходзілі, то зыходзілі з залы, стаялі ў сенцах, гаманілі пад вокнамі, к поўначы трохі разышлося. Але ў залі і цяпер было амаль што поўна. Што далей, то часцей сталі пакрыкваць, што ўжо пара заканчваць. Пра апейку ўсё ясна, але белы не слухаўся, даў выказацца ўсім. Было ўжо далёка за поўнач, калі старшыня запытаў у членаў камісіі, ці няма у іх пытанняў. Зала зноў глядзела на галенчыка. Той, сунуўшы строгія бровы, хвіліну думаў, перш чым выказаць сваё права і сваю ўладу. Потым спытаўся: Ці даўно апейка бачыўся з братам, У якіх адносінах ён з былым настаўнікам і афіцэрам гарошкам, якія адносіны з кулаком глушаком. Падрыхтаваны ў думках, што ад галенчыка можна чакаць усяго апейка адказваў спакойна з годнасцю, не абураўся нават тым, што галенчык на ўсё недаверліва крывіць губы. Апейку як бы падтрымлівала разумная ўвага белага, і спачуванне залы. Галенчык не вельмі насядаў на апейку з пытаннямі. Ён неўзабаве заявіў, што пытанняў больш няма. Але як толькі белы пацікавіўся ці не хоча хто з членаў камісіі выступіць, галенчык глыбай падняўся над сталом. І ён адразу заявіў, што некаторыя з тых, якія выступалі, не паказалі належнай палітычнай спеласці. Больш таго, некаторыя, як таварыш Гайліс, паспрабавалі заціснуць рот тым, хто адважваўся крытыкаваць апеньку. Больш таго, стараліся выставіць яго як нейкага святога, якога і падазраваць у грахах ніякіх не дазволена. «Паглядзім», Ці такі ён святы гэты таварыш апенька, як тут стараліся некаторыя даказаць. Оось узважам усё строгай бальшавіцкай меркай. Галенчык акінуў вачыма залу. Непахісна, бязлітасна, узважым, бальшавіцкай меркай. Памаўчаў, а потым згаварыў цішэй, мякчэй і паблажліва. Таварыша Апеньку тут назвалі добрым, справядлівым, чулым, хвалілі, што таварыш Апенька ўсіх прымае, ўсіх выслухоўвае і дапамагае ўсім. Галенчык нібы пахваліў таксама, памагае правільна. Гэта добра. Голас яго дзіўна зацяўся. У голасе галенчыка штосьці таілася, абяцала: памагае. Але давайте паглядзім. Глінчыка ў голас падужэў, як апенька памагае і каму памагае. Вось што, давайте разгледзім. Адна справа, калі памагаюць працоўнаму чалавеку, бедняку, які шукае парады і падтрымкі ад роднай савецкай улады, які просіць, каб савецкая ўлада абараніла яго ад заклятага яго ворага і ворага савецкай улады кулакамі раеда, гэта адна справа. І тут мы можам цалкам ухваліць такога кіраўніка як сапраўднага прадстаўніка савецкай улады на месцы сапраўднага савецкага кіраўніка. Галінчык зноў акінуў залу, зала сачыла за кожным яго рухам, за кожным яго словам чакала. А вось другая справа, загаварыў галенчык з нейкай уедлівасцю, яхіднасцю. Калі ў кабінет старшыні савецкага выканкама прыходзіць лішэнец, цвёрда заданец былы царскі афіцэр. Калі ён размазвае па твары крокадзілавы слёзы толькі для таго, каб затуманіць нашу галаву і усыпіць нашу бальшавіцкую пільнасць, вось гэта другая справа. Адна справа гэта наш друг, працоўны чалавек, а другая вораг, класавы чужды вораг, з якім трэба быць заўсёды напагатове, якому нельга даваць ніякага спуску. Патаму як адносіцца чалавек да класава чуждага ворага, праяўляецца перш за ўсё бальшавіцкая стойкасць і загартоўка. Галінчыкаў голас пацішэў і зноў пачулася ў ім яхіднасць. І вось тут открываюцца нашим вачам просто сказаць дзіўныя рэчы. Партыец з вялікім стажам, пастаўлены на адказны пост старшыні Раева Канкама сплош радам губляе простую чоткую класавую лінію. Замест таго, каб цвёрта праводзіць генеральную лінію партыі, ён сам сваёй рукой выцірае ворогу крокадзілавай слёзы. Thank you. Апейка раптам адчуў, як штосьці важнае. Гарачая залівае яго ўсяго, б'е нецярпліву скроні тлуміць галаву. Вунь, куды ён гне, падумаў апейка. Яму захацелася ўскочыць, перабіць усёй залі сказаць, чаго варты гэтыя паганыя подступы, гэтыя брудныя закіды, але ён стрымаўся і падбадзёрваў сябе. А няхай гаворыць, няхай усё выказвае ён потым адкажа яму. Была ноч. У зале амаль не гаманілі, амаль усе маўчалі і чакалі. У цішыні гэтай вельмі чутна вырвалася. Што ж ён пляце, людзі добрыя. Што ж ён кажа? Гэта быў шчыры, здзіўлены жаночы голас. Галенчык не той, што не збянтэжыўся, а па твары яго прайшла нават давольная задзірыстая усмешачка. Ён упэўнена стаяў за сталом, член камісіі таварыш Галенчык, і ён абводзіў залу позіркам, у якім былі смеласць і разуменне перамогі і ўсяго недаступнага многім з тых, якія ў зале. Можа быць, нават усім недаступнага. Разуменне і цвёрдасць, якая толькі мацнела ад розных выкрыкаў. вам трэба факты сказаў галенчык як бы радуючыся голас яго зноў дзіўна падужэў но ну вось калі ласка усе вывады якія я зрабіў тут аснованы на фактах і ўсе гэтыя факты правераныя і дакладныя у Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.